А сега продолжуваме со Евангелието според Јован. И тоа е интересно, 12 глава, 12 стих. Следната сабота, ако даде Господ живот и здравие, ќе имаме и прожектирање на 12 глава. Јас најавив некако менетата сабота дека оваа глава барем мене, ми е поинтересна дури и од предходната, 11-тата, иако таму станува збор за најголемото чудо кое што Исус го направил на оваа земја, освен своето собствено воскресение, Лазаревото воскресение било најголемото и најсилното дело, и најсилната и најголемата манифестација на Божја сила во неговата јавна служба, која што вистина де факто произвела ефект на јудејци да поверуваат во него, а фарисеите, синедрионот и свештениците да се исплашат сериозно дека ако не превземат нешто, сиот народ ќе поверува во него. Мегутоа, по настанот со Христовото миропомазание во Витанија и по заговорот што Беке бил донесен од страна на првосвещениците, не само да се убие Исус, тоа веќе отпорано тие го смислуваат, току да го убијат и Лазар, доказот за неговата божествена сила, се случува еден друг, многу славен настан, па може да се рече до некаде и пославен. Бидеќи представува исполнување на едно славно пророќство од книгата на пророкот Захарија. Толку славен настан што и христијанската традиција го обележала како нешто посебно. Ден, седум дена пред Велик ден, цветници. На другиот ден после оној настан, значи, Мноштво народ кој беше дошол на празникот, кога чуја дека Исус се наоѓа во Ерусалим, зедоа палмови гранчиња и излегува да го пречекаат. И викаа велејки Осана, благословен кој доаѓа во името Господово, царот Израелов. Што е тоа што народот го повело во една ваква еуфорија. Значи, тоа било, да речеме, недела, така и било, да? Тоа не се ни пет дена пред денот во кој што повеќето народ ќе вреска распни го, распни го дајте ни го другарот Бараба, а овега распни го. Како е можно да настане еден ваков пресврт? За тоа ќе видиме подоцна. Но сега, што е причината што народот на Исуса му пристапува со волку силна еуфорија? Предходниот стих само ни кажува што просвещениците се договорија. Да го убијат и Лазара, се разбира да го возгодна прилика да го уапсат и да го убијат и Исус. Меѓутоа народот ништо не знае за заговорот на своите водачи, политички и верски, истовремено. Народот е воодушевен од Исуса. Што било причина да биде толку воодушевен. Па токму тоа што го споменавме. Лазаревото воскресение на вистина произвело еден многу силен ефект. Не само на јудејци, туку како што се исплашиле самите првосвещеници, дека ако ништо не превземат целиот народ, ќе поверува во Исуса. И веќе народот покажувал знаци за такво нешто. Исус бил триумфално дочекан во Ерусалим. Еуфоријата била подгрејана и од нешто друго. Што очекувал целиот овој јудејски народ, гледајќи го Исуса како јава на магаре и влегува триумфално во Ерусалим, светиот град, господовиот град? А конечно, конечно, конечно е дојден часот. Мнозина може би се подсетувале на Христовите зборови кажани пред тоа за време на неговата јавна служба се уште не е дојден мојот час. Се уште не е настапило времето. Исус мислил на својата смрт кога го велел тоа. Но може би сега народот си велел, а, значи сега настапи часот, сега дојде тоа време. Дали можеме да се соживееме со таа радост? Дали можеме малку да се подзамислиме како се чувствувал просечниот јудеец кога Исус, качен на магаре, влегувал во Ерусалим? Особено кога народот во таа сцена, жива сцена пред своите очи, го препознавал пророштвото, месијанското пророштво на пророкот Захарија. А Исусот како најде едно седно на него, како што е напишано, не плаши се, Керко Сионова, еве царот твој иде, седејки на магаре. палмови гранчиња, благослова некој доаѓа во името Господово, царот Израелов. Ова е до ден денес последен пат, скоро 2000 години, кога еврејскиот народ го признал Исуса за цар. за цар Израел. На денот кога мнозина ќе се откажат од него, ќе плукаат по него и ќе викаат против него, само представникот на римскиот цар, Понтий Пилат, локалната власт во Израел, ќе го признава Исуса за цар јудејски а еден негов капетан, на вистина, ке рече, на вистина овој беше син од Божи, нешто многу повеќе. Но овде народ го признал Исуса за цар Израел. Како би било денеска, замислете си денеска повеќето жители на Израел да го признаат Исуса за нивен цар? Исус исполнил на многу битно пророќство. Луѓето тоа го гледали и го разбирале. Захарија прорекол дека царот, а тоа значи Месијата, твој иде седејки на магаре. Шестасетиот стих сега ни вели, но ова учениците негови не го разбра. Што е тоа што не разбрав? А кога се прослави Исус, сега верам дека ви е јасен овој поим, кога Исус се прослави? На Петдесетница. Тогаш се сетија дека тоа беше напишено за него и дека тие му го направија тоа. Значи, што ни, што ни кажува 16 стих? 16 стих ни кажува дека самите Христови ученици не разбираа зошто Исус бил качен на магаре и зошто на магаре влегува во Иерусалим. Самите Христови ученици не разбираа дека Исус со тоа го исполнувал пророството на Захарија. Дори како го примија Светиот Дух, кога Исус се прославил, тие разбрале зошто Исус, јавајки на магаре, влегол во Иерусалим. се постава прашање, па зашто не разбираме? Дали е можно самите Христови ученици да не разбираат кога Исус исполнил некои битни старозаветни пророќства во неговиот живот? Па ништо чудно, дали денешниот, дали повеќето припадници на Божиот народ денес ги разбираат пророќствата и разбираат дека некој настани во светот се исполнување на библиски пророќства. Па како ќе разберат кога некои образовни институции на адвентизмот, например, се театарски школи? каде што патем речено се учи многу лоша глума, затоа што во светот има многу по-квалитетна, многу по-добра. Денешниот да христијански свет не се наоѓа во подобра позиција од духовната состојба на евреите во Христово време. Затоа денес е многу важно ние, сами за себе, особено за разлика од тогашните генерации, кои што немале сите Библии дома, ние ги имаме, па повеќе ни стојат како украс имајки ги Библиите, да проучуваме за себе. Да разбираме за себе, со својот мозок, да разбираме. Да ги разбираме пророќствата, да ги разбираме и да ги проучуваме господовите зборови, да го препознаваме времето во кое што живееме. Зошто? Зошто тоа толку битно? Затоа што верските водачи денес тоа нема да ни го кажат. Самите врски воочи се плашат повеќе да зборуваат за пророштвата. Ние знаеме, имаме доказ од прва рака, пред наши очи, дека денес верските водачи се плашат да зборуваат за пророштвата. Значи, ако тие тоа нема да им го кажуваат на своите верници, тогаш како како тие верници воопшто ќе имаат разбирање и познавање на пророќствата. И оно што е поважно, препознавање на нивното исполнување во современиот живот. Само преку лично проучување. Седумесетиот стих вели, народот што беше со него, со Исуса значи, кога тој го извика Лазар од гробот и го воскресна од мртвите, што правеше? Сведочеше. Што значи да се сведочи? Да се биде сведок. Да кажувате од прва рака што Господ направил. не да учите некои финти, особено некакои ховините сведоци, папагалски финти, што да зборувате, како да зборувате на луѓето, во кои ситуации како да постапите и, и не знам какви се не други секташки методи. Ако сте сведок, значи дека во свашиот живот сте искусиле Божијата сила овие луѓе, зашто дочеле овие луѓе, кои што биле присутни кога Исус го извика Лазар од гробот? дочеле за воскресението на Лазар. Со своји очи видовме како четири дена мртов човек, чие што тело веќе се распагаше, оживеало, оживеа тоа тело, излезе од гробот на заповед на овој Исус, сега качен на магаре. Не постоела потриумфална процесија, не постоела потриумфална еуфорија од Христовото влегување во Јерусалим. Дори ни папата Јован Павле II со својот папа мобил, произведен од Мерцедес, не можел да биде присутен на толку триумфален дочек во било која земја, од било кој народ, Затоа што папата никога не воскресна од мртвите. Не постои, кога тоа случај за него, не постои ни политички водач, некои што се многу подолу рангирани од него, кој што било кога бил вака триумфално дочекан. Христовото влегување во Иерусалим е најтриумфалниот дочек што некој цар воопшто можел да го има на оваа планета. Тоа била неголемата еуфорија. Не постои, во светот не постоел настан кој што толку многу се славел како овој. Каде што луѓето го чувствувале во своите срца, во своите души, ја чувствувале таа сила, таа слава. Не знам да речеме, може би, македонците кога го славеа дочекот на нивниот кошаркарски тим, кошаркарска репрезентација. Било која нација која што ги слави своите успешни спортисти, не може тоа да се спореди со ова. Или доагањето на другарот Тито или на не знам кој политичар, државник во некој град, во некое место, колку год тоа да било организирано, украсено, дотерано и доживувано од страна на народот како нешто славно, не се споредува со ова. Никаков настан во историјата не се споредува со ова, затоа што овој цар го воскреснал Лазара од мртвите не постои цар, не постои водач, верски или политички, кој што може да направи вакво нешто. Кој што можел да предизвика една волку силна еуфорија, една волку голема радост, една волку големо воодушевување. Дали тоа можеме барем да си го замислиме, ние, кои што никогаш не сме биле сведоци на вакво нешто? 18 стих. Затоа и го пречека народот, зашто беше чул дека тоа чудо го направи тој. го одговорот на нешто, прашање од почеток. Основната причина за оваа голема радост и еуфорија. Кога Исус го воскреснува Лазара, тој го имал предвид овој настан. Неговото влегување во Јерусалим. Исус сакал, сакал да се случи овој настан, иако многу добро знаел дека народот сето тоа погрешно го толкува, дека народот сега има погрешни очекување за тоа што ќе биде следното во неговата мисија. Да се влегува во Јерусалим со вакви почести, може да значи само едно. А тоа е да се седне на Давидовиот престол. Па ли самиот ангел тоа и го кажал на Марија? Па ли тоа било за Месија проречено? Па ли тоа било најавено? Зошто би било погрешно да се очекува вакво нешто? Дали ние ќе го очекувавме истото да бевме на нивно место во тоа време. Да бевме сведоци на оваа сцена. И сега 19 стих, последниот за вечерва, така и поделен отсекот во ревидираниот превод. А фарисеите си велеа меѓу себе, единствените кои што не се радувале. Единствените кои што не ја споделувале оваа радосна еуфорија. Единствените на кои што сето ова им пречало. Гледате ли дека ништо не помага? Ете светот тргна по него. Некако кога ги читам овие зборови, си замислувам дека ни веќе ги опфатил некој дефетизам. Едноставно, како да креваат раце, ништо не помага, готово ни избега народот. На негова страна е. Нема што повеќе да се прави. Зошто Исус сакал да се случи овој настан? Иако многу добро знаел дека бргу после тоа, кратко време после тоа, во истата седмица, тој ќе ги разочара очекувањата, погрешните очекувања на народот. Иако многу добро знаел дека токму заради тоа, народот со поголем гнев ќе биде свртен против него само наредниот петок. Петокот што доаѓал. Толку кратко време потоа. Сепак Исус го воскресна Лазара и Исус сакал да се случи ова триумфално влегување во Јерусалим. Впрочем, тоа беше и проречено, како што рековме. Захарија за тоа пишуваше. Па зошто? Зошто да се случи сето тоа? а да не се седне на Давидовиот престол, да не се стави круната над глава, току напротив да се отиде на крст и тоа доброволно. Зошто Исус сакал да се случи овој настан? Има еден едноставен одговор кој што го дава и духот на пророќството ова кој што и сам по себе се наметнув. Исус сакал вниманието на целиот Израел во последната судбоносна седмица. Големата седмица, да речеме и ние, од неговата јавна служба, од неговата мисија, од неговиот земски живот. Вниманието на целиот народ, па и пошироко. Ке видиме подоцна од едната сабота вниманието на многу незнабовци. Уште додека живеел на земјата, Исус го свртал вниманието на многу незнабовци кон себе. Овде се вели некои елини го бараат Исус, слушнале за него. Исус сакал вниманието на народот, фокусот, интересот да го сврти кај себе. Зошто? Затоа што започнала, настапила последната најбитната седмица од неговата мисија, од неговиот живот. Макар и по цена, заради разочарувањето што набрзо ќе го, пред, ќе го претрпат овие воодушевени сега Христови навивачи, макар и по цена тие да се свртат со гнев и без против него наредниот петок, важно и во едниот и во другиот случај, вниманието фокусот на целиот народ и пошироко ќе биде насочен на него. Ќе биде насочен на Исуса. Замислите да постоеле новински агенции, печатени или електронски медиуми, па може би целиот свет ќе пишел за тој настан во таа седмица. Тоа било најбитно. И постои една друга интересна причина, барем мене ми се наметнува. Израелскиот народ, значи Божиот народ, па и некои незнабожци покрај нив. Во оваа последна седмица бил доведен до ситуација да се одлучи конечно секој еден израелец да се одлучи за или против Исуса. Со други зборови, Исус предизвикал една критична маса, една ситуација, каде што сите луѓе се делат само во две групи, каде што средина не постои, каде што трета класа не постои. Господ ке направи многу скоро и денеска целиот свет да се продели само во две групи. Кајте што секој жив поединец на ова планета ќе донесе одлука за или против Исуса. Автоматски тоа ќе значи против или за антихристот. Дверот. Од денешна перспектива може би ни е многу лесно да се помислиме дека, дека тоа ќе ни биде лесно да се одлучиме ние за Исус. Бидеќи сега исповедаме вера во Него, може би страшно и ни делува помислата да, да ние гласаме против Исуса. Да се преклониме кон зверот, кон антихристот. Меѓутоа, да се подсетиме, ако ни доаѓаат такви мисли. Овие исти израелци кои што во недела го славеа Исуса и го признаваа за цар Израел. Наредниот петок се откажа од него и вика распни го. Ако тоа тогаш се случило со мнозинството Божи народ, Што мислите, дали сме ние денес подобри од нив? Дали нам ќе ни биде полесно или потешко да го направиме истото? Од што зависи нашата одлука? И од што ќе зависи во критичниот момент? Тоа е едно интересно прашање за размислување. На тоа ќе застанеме.